changigis la noviara concerto el Vieno. De la iaro 1941, la Vienae filharmoniistoe ludas ce la noviara concerto precipe vercoin el Strauss dinastio. La interpretadoi de valsoi cae similae musicajoi de tiam changigis tion raportas esplorista te amo, kiu analizas la musicon helpe de nova softvaro. Tra multae iaroi establigis ce la concertoi de la Vienai filharmoniistoi en la noviara tago, caracteriza Viena stilo, kiu estas por la publico bone memorigebla char la orchestro post excursoi al mal pli ofte ludata repertuaro, ciam revenas alla daure favoratai musicajoi, ciel la Danuba Valso, cae la Marsho. Ciel la caracterizajoi de la sono evoluis, ca ciuin novain aspectoin la dirigentoi, cetere estis nur viroi, alportis, tion volas montri music informadicistoi cae musicologino de la Musica Universitato de Vieno en esplor proiecto. Concrete, ili construas datum bankon pri registrajoi de la noviara concerto cae disvolvas iloin kiui ebligu pli bone compari grandan musican corpusson. Char ec por musicistoi cae music esploristoi cun tre bona musica memor capablo, estas mal facile memor teni tiel grandan nombron da interpretadoi. Tiel helpilo estis disvolvitae en cadro de la proiecto quiu ancora funccios gis somero 2024, du novai softvarai programoi. La softvaro MyFriend igas partituroin legeblai per machino cae utiligas la datum aranjon MOEI de la music en condiga iniziato. Tiu cele, la partituroi de dec musicae pezzoi kiui estas fixai presentajoi ce la noviara concerto, estis encodigitae kiel moei datumaroi. La computilo tiel quasau comprenas la structuron de la musico, kio ebligas traserci gin pri interesai musiceroi, cae kio ebligas marci ilin, cae aldoni rimarcoin. La datumaro et tiam povas esti transdonatai al programo auscultici tie, en kiu oni electas tiuin versioin, kiuin oni shatas audi. La importitai marcoe el MyFriend conducos tiam recte alla desiratai posizioi. Oni povas do lau place rapide ausculti unu post la aliai, unuopain sinsequoin de music notoi au motivoin de decoida interpretadoi cae povas compari ilin detale, clarigas la musicologino. Tiel eblas la sci detale analisi ancau grandain musicain collectoin pri certai demando punctoi. Analiso quiu farigis ebla per la novae technicae rimedoi montras, el malsame la dirigentoi al proximigas alla musico. Temo ella imperiestra valso, cun militezza basa impresso, sonas en la fruae registrajoi ancora o suffice militezze, antau ol gi changigas complete stile dum la pli posta iaroi, ciam gi farigas pli milda, pli ronda, cae tiel subite memorigas iomete pri carusela musico. Ci diras. Crome, la valsoi de la noviara concerto movigis for de danza musico, cae farigas nun pli sinfoniai, formale pli malfermai, cae pli ricai, lau contrasto.